Poslije ovoga slijede kraći tekstovi koji se tiču namaskih ruknova, to jest dijelova ili pozicija koje čine formu namaza. Do sada ste iz kratke upute za namaz trebali upoznati opis tih pozicija. Kao što je pokazano na stranama 22., 23. i 24., namaz počinje poslije nijeta – sa izgovaranjem početnog tekbira, odnosno riječi Allahu Ekber. Riječi Allahu Ekber se ponavljaju na prelazima s pozicije na poziciju, što će nam postati puno jasnijim kad se slikom i riječju upoznamo sa prikazom klanjanja sabah namaza. Poslije početnog tekbira slijedi stajanje, kijam i učenje kiraet – Učenje na stajanju svih dnevnih namaza imamo u potpunosti navedeno, zapravo sva učenja namaska, na strani 61, pa će to biti vremenom usvojiti. Na tabeli se primjećuje da se na svakom stajanju uči Fatiha, a na većini još i po jedno sure ili odlomak iz Kur'ana. Na pregibanju ruku'u koje slijedi po završenom učenju izgovorimo tri puta Subhane Rabbijel Azim. U stojećoj poziciji koju nakon toga zauzmemo, kažemo Semi Allahu limen hamide Rabbena lekel hamd. Sa tekbirom Allahu Ekber – spustimo se na tlo, što se zove seđda, i izgovorimo tri puta Subhane Rabijel Eala. Onda na kratko zauzmemo sjedeći položaj, pa na isti način obavimo drugu seđdu. Poslije toga sa tekbirom ili ustanemo na sljedeći rekat ili, ako smo već klanjali dva rekata, ili paran broj rekata sjednemo. Sjedenje u namazu je detaljnije objašnjeno na strani 24 kratke upute.